Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu novom serijalu emisija Upoznaj svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. U ovom serijalu govorimo o najboljem Allahovom dželavala robu, o najboljem stvorenju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, onome koji je predvodnik svih vjerovjesnika i onome koji je pečat svih poslanika i vjerovjesnika, onome koji će prvi ući u džennet, onome koji će se zauzimati na sudnjem danu i njegovo zauzimanje će biti prihvaćeno, onome koji će prvi preći preko sirata, onome koji će na sudnjem danu uh, nositi barijak hvale hamda, a svi ostali poslanici i vjerovjesnici bit će iza njega. Onome koji se najviše stidio svoga gospodara, onome koji najviše je strahovao od svoga gospodara Allaha Đalevala, koji ga je najviše poznavao, koji se najviše nadao svome gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i govorimo o Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame, koji je najviše volio svoga gospodara i zbog toga najviše se odazivao njegovim naredbama i zabranama, najviše činio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorimo o Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa salame koji je bio najljepše čudi, onome čiji je moral bio na najvisočijem stepenu, na posebnom uzvišenom stepenu, kao što mu je posvjedočio to i njegov gospodar Allah jalla wa ala rekavši u suri Al-Qalam wa inneke la ala huluqin azim. Doista si ti na posebnom, na uzvišenom stepenu moral morala. Kakav je bio Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam spram prethodnih poslanika i vjerovjesnika, kako se obhodio prema njima, koliko ih je uvažavao, cijenio, poštivao ili uopće na takav način se obhodio, o tome govorimo u ovoj našoj današnjoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti i svoje dobrote odabirao je za vjerovjesnike i poslanike najbolje ljude toga vremena, najbogobojaznije, najinteligentnije osobe najčišćih prsa, najponiznije, najskromnije i slično to je činio Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti kako bi takvi ljudi, poslanici, na najpotpuniji način dostavili i pojasnili njegovu poslanicu. I s druge strane, kako bi drugi ljudi ih prihvatili i slijedili, jer su oni bili najbolji ljudi toga vremena, najbolji ljudi, najodabraniji ljudi u svojim, svojim narodima. Stoga nema ni malo sumnje u Allahov odabir i njegovu mudrost kada se Allah dželavala izričito on obavezao da će on davati poslanicu kome on bude htio. To nije ostavio nikome drugom na odabir, niti je dao da se vjerovjesnici i poslanici nasljeđuju, ne, već je Allah Jalla wa'ala odabirao koga je on htio shodno svome sveobuhvatnom znanju, svom, svojoj mudrosti, svojoj dobroti, on je odabirao poslanike. Kao što i kaže Allah Jalla wa'ala, Allahu ja'lamu hajthu jaj'alu risalete. Allah najbolje zna kome će dati svoju poslanicu slika o poslanicima i vjerovjesnicima prije Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa wasallam koji su dolazili do doba Muhammeda alihi salatu salam uveliko se izmijenila. Mnoge laži iznešene su iznešene su povodom njih poslanika i vjerovjesnika. Slika o njima se izvitoperila pa je bilo neophodno da dođe Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa wasallam i ispravi sliku prethodnih poslanika i vjerovjesnika. Ispravi sliku također onoga s čime su oni dolazili, s vjerom s kojom su oni dolazili. A vjera svih poslanika, vjerovjesnika bila je jedna. Svi su oni pozivali u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog. Da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala i da se kloni svih drugih lažnih božanstava. Pa kako da Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam ne ispravlja sliku prethodnih poslanika i vjerovjesnika naprotiv svoje braće. Oni su bili njegova, njegova braća. Kako dakle da ne ispravi sliku o njima kada i on učestvuje u toj vjeri, kada učestvuje u pozivu toj istoj vjeri. Stoga Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam branio je čast svoje braće vjerovjesnika i poslanika, dostavljao pravu sliku o njima, pojašnjavao ko su oni bili i kakvi su bili. To su bila njegova braća. Pa kako da se čovjek obhodi i ponaša prema svojoj braći ako ne na najljepši mogući način? Činjenicu da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam pozivao u isto u što su pozivali i prethodni poslanici i vjerovjesnici, da je on od njih, da je on dio njih, nikako dakle zasebno odvojen od njih i slično, to je stalno naglašavao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam pa je rekao u hadisu ja sam od svih ljudi najpreči Isau sinu Merjeminom. Pa kada bi bio upitan od strane ashaba zbog čega to Allahov poslaniće, on bi odgovarao vjerovjesnici su braća. Svi vjerovjesnici su braća. Vjerozakoni, šerijati s kojima su dolazili, oni su se razlikovali. Međutim, vjera, stub, osnova, temelj vjere, s kojom su dolazili bio je jedan, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, zatim je rekao, a između mene i Isa nije bilo vjerovjesnika, zato sam ja najpreči, najpreči njemu. Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam dakle na poseban način se obhodio prema svojoj braći, vjerovjesnicima, i poslanicima na najljepši mogući način s potpunom skromnosti, poniznosti, s velikim respektom, ogromnom neopisivom ljubavi. Stalno je dakle davao do znanja da je on dio svoje braće, vjerovjesnika, poslanika, ni on neko poseban, Nikome nije davao do znanja da je on takav, neko poseban, neko ko mora da se posebno poštuje, uvažava, cijeni, i slično. I objava s kojom je došao Kur'an i Kerim o tome, takvom njegovom odnosu, odnosa Muhammeda sallallahu alaihi sallam, odnosu Muhammeda alaihi sallam prema prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, objava Kur'an o tome mnogo govori. Pa tako kaže Allah Jalla u suri Al-Ahkaf, jeli spominjući, odnos Muhammeda alihi salatu uslam prema prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, čak Allah dželavala traži od njega da pojasni taj svoj odnos, pa kaže Kul, ma kuntu bid'am mina rusul, reci, ja nisam ništa posebno od poslanika, ja nisam ništa novo od poslanika, nešto posebno, je li novo, ja sam poslanik kao što su i prije mene bili poslanici, ja sam poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što su i prethodni poslanici, vjerovjesnici bili slani od Allaha subhanahu wa ta'ala da pozivaju ljude u najveću pravdu, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, a da se kloni, kloni obožavanja drugih lažnih božanstava. O toj jedinstvenoj poslaničkoj misiji kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ i mi nismo poslali prije tebe, o Muhammede, mir rasulin illa nuha ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Mi nismo prije tebe, o Muhammede, poslali ni jednog poslanika da mu nismo objavili doista nema istinskog Boga mimo mene, zato samo mene obožavajte. Dakle, svi poslanici su pozivali u jednu vjeru. Zato su se poštivali, Zato su se uvažavali, zato su branili jedan drugoga. Čast jedan drugoga su jeli, branili, štitili i slično. I brojni drugi kuranski ajeti u kojima se jasno napominje da je vjera svih poslanika i vjerovjesnika bila jedna. Naprotiv zadnjem Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam je bilo naređeno da slijedi prethodne poslanike i vjerovjesnike Zato se na takav poseban način i obhodio prema njima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala Ulaike alledine hedallah febihudahu muqtedi To su oni koje je Allah uputio pa se ti za njihovom uputom povedi. I na tom putu, Muhammed sallallahu alihi wa sallam na putu upute, dakle pravog puta, trebalo je da ustraje kao što su ustrajali i prethodni poslanici i vjerovjesnici kao što kaže Allah dželle vala fasbir kema sabara ulul azmi min ar-rusul i ti se strpi onako kako su se strpili i naj odabrani poslanici obhođenje s drugim ljudima razlikuje se kod običnih ljudi i kod vjerovjesnika obični ljudi kako se obhode spram drugima ili kako se obhode, kako govore, kako se ponašaju, kako postupaju sprem svojih prethodnika. Evo, pogledajmo kod svakih izbora. Kako jedni govore, oni koji dolaze novi, koji traže da budu izabrani, kako govore o svojim prethodnicima. Obični ljudi, počesto naročito, dakle, oni koji su daleko od prefinjenog morala, kada žele da sebe uzdignu, svoj ugled i položaj kod naroda da podignu, oni počesto loše govore o svojim prethodnicima. Spominju njihove mahane, spominju njihove greške, spominju njihove propuste, obećavaju i obećavaju da su oni posebni, da će oni u budućnosti da dovedu zemlju, da dovedu narod do bolje budućnosti, do prosperiteta. Vjerovjesnici nisu bili takvi. Vjerovjesnici i poslanici nisu bili takvi. Kao što je svaki vjerovjesnik i poslanik, kada bi nagovještavao dolazak novog poslanika i vjerovjesnika, govorio sve najljepše o njemu i oporučivao svome narodu, ako ga dožive, da slijede, obavezno da slijede toga poslanika. Da se odazovu njemu, da budu njegovi sljedbenici. Isto tako, svaki poslanik kada bi došao, govorio je najljepše o svome prethodnom poslaniku i vjerovjesniku. Govorio bi sve najljepše o onom poslaniku i vjerovjesniku koji je bio prije njega. I ukoliko bi o tom prethodnom vjerovjesniku i poslaniku bile iznesene nekakve laži, govoreno o njemu loše, narodni poslanik, vjerovjesnik bi ga branio, pojašnjavao te laži, odbacivao, pojašnjavao pravu sliku o njemu. Takav je bio Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. O svojim prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, svojoj braći govorio je najljepši govor. Iako ga je Allah dželevala učinio najodabranijim poslanikom, učinio ga pečatom svih vjerovjesnika i poslanika. Ono što su uživali svi prethodni poslanici i vjerovjesnici, to je na kraju uživao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, On je najbolje Allahovo stvorenje, ne samo dakle od ljudi, već dakle od svih stvorenja, najbolje. Međutim, nikada nije dozvolio da se loše govori o prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima. Nikada nije dozvolio da se prilikom govora o drugim vjerovjesnicima i poslanicima on posebno hvali, on uzdiže, jeli i slično. Dakle, prije svega Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame laži iz vitoperenosti koje su iznešene povodom drugih prethodnih vjerovjesnika i poslanika, on bi dakle odbacivao te laži, pojašnjavao pravu sliku. Zato Kur'an s kojim je došao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam od Allaha jalla wa ala, pojašnjava čistoću svih prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Pa govori o Ademu i Havi da su oni čisti, da ih je Allah očistio i nemojte više Adema i Havu optuživati za grije. Allah subhanahu wa ta'ala im je oprostio, Allah je očistio nakon što su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako? U Kur'anu kaže Allah subhanahu wa ta'ala spomnje njihov govor Kala rabbena zalemna enfusena wa in lem tagfir lena wa terhamna lenekunenne minel khasirin. Rekli su gospodaru naš, ako nam ti ne oprostiš. Mi smo sebi učinili nepravdu, učinili nasilje, mi smo sebi učinili nepravdu i nasilje, ne tebi gospodaru, zbog toga što smo se oglušili i ogriješili o tvoju zabranu. Mi smo sebi učinili nasilje, pa ako nam ti ne oprostiš, i ako nam se ti ne smiluješ, mi ćemo biti od istinskih stradalnika. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio njihovo pokajanje, oprostio im, dakle očistio. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu s kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam i koji će ostati do sudnjega dana, pojašnjava čistoću Jusufa alaihi salatu wasalam. Koga su? Dakle, nemuslimani i koga su, dakle, zlobnici, nevjernici optužili, ne'udhu billahi ta'ala, za blud. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava ko je koga navraćao na zlo, ko je koga navraćao na grijeh. Je li Jusuf alaihi salatu sam navraćao na grijeh žene ili su žene navraćale njega? Je li Jusuf bio poznat po zlu, po grijehu ili neko drugi? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jusuf, spominjući riječi vladara kada se obratio ženama, kaže Kale ma hatbu kunne idravat tunne Jusufa a nefsi, Rekao je vladar, šta se dogodilo kada ste vi, o žene Jusufa, navraćali na grije? Pa su one odgovorile, kulle, haše lillahi ma alimna alihi min su. Rekle su, rekle su žene, Bože sačuvaj, mi ne znamo nikakvo zlo pri Jusufu. Mi ne znamo za grijeh Jusufa. Tada je vladareva žena koja je nagovarala Jusufa na blud tražila od njega, zahtijevala, pošto je on bio kao sluga na njenom dvoru, tražila je od njega da joj se odazove, pa je rekla, قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. Rekla je vladareva žena, sada će istina izaći na vidjelo, ja sam njega nagovarala na grije, a on je bio od iskrenih, on je bio od istinoljubivih, on je rekao istinu da nije želio blud, da nije želio nemoral. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala očistio i Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam došao je i na ovakav način dostavio sliku o Jusufu alihi salatu wa sallam, da je on čist od svakog, od svakog grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala je očistio Musa, Musa alihi salatu wa sallam, Pa Allah dželle vala spomnje u Kur'anu i Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve selleme to je dostavio svima nama. Rekao je Allah subhanahu wa taala: "Ja ejuhalladina amenu, la takunu kal ladina azu Musa fabarrahu Allah mimma qalu." O vjernici, nemojte biti poput onih koji su uznemiravali Musa. Pa ga je Allah očistio od onoga što su oni govorili o njemu, pa ga je Allah odbranio, pa je Allah pojasnio njegovu čistoću po pitanju riječi koje su bile iznošene o njemu. I na takav način, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o drugim vjerovjesnicima. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu s kojim je došao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam od njega uzvišenog, Allah je očistio Merjemu, alaihi salam, wa radijallahu anha, očistio od najgnusnije potvore koja je iznešena na nju, očistio je Merjemu, pokazao njenu čistoću, dokazao njenu čistoću i ukazao na njenu posebnost i na posebnost njenog sina, Isa, sina Merjeminog, kako kažu drugi Isusa. Nijedna sura u Kur'ani Kerimu ne nosi ime žensko ime izuzev sure Merjem, dobila je ime po Merjemi, alaihassalam. I u Kur'ani Kerimu se ne spominje ime žene, ni jedne žene, izuzev Merjemi. I u Kur'ani Kerimu općenito nije spomenuto ime osobe i njenih roditelja ili njenog roditelja izuzev Merjeme. Merjeme kćerke Imrana i Isa, sina Marijeminog. Njih dvoje, Marijema i njen sin, spominju se u Kur'anu po svome imenu i imenu svoga roditelja. Niko drugi. Allah subhanahu wa ta'ala samo spominje njih da ukaže na njihovu čistoću, da ukaže na njihovu posebnost, da ih odbrani od gnusnih laži i potvora koje su iznesene na njih. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ I sjetite se kada su meleki rekli o Merjema doista je tebe Allah odabrao i očistio te od gnusnih laži i potvora i odabrao te nad svim ženama nad svim ženama, učinio te posebnom nad svim ženama. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ I sjetite se kada su meleki rekli o Merjema, doista Allah ti šalje radosnu vijest, riječ od njega, riječ od njega, dušu od njega. Allah subhanahu wa ta'ala poslao je riječ, odnosno poslao je dušu koja je udahnuta u Marijemu. To je dakle bio Isa, sin Marijemin, dakle jedna od posebnih duša koju je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. To dakle nije dio Allaha, ruhun min, kada se u Kur'anu kaže ruhun min i duša od njega ne misli se dakle da je to dio Allaha, već Allah subhanahu wa ta'ala pojedina stvorenja pripisuje sebi da ukaže na posebnost tih stvorenja, da ukaže drugim ljudima kako, na koji način trebaju se obhoditi prema tim stvorenjima, pa se kaže bejtullah. Za Kabu se kaže bejtullah, Allahova kuća. Nama je dobro poznato da je Allah nepotreban toga da Allahu Jalla Vala ne treba, da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala iznad arša visoko, iznad nas, iznad arša. Međutim, kaže se Bejtullah, Allahova kuća, da se ukaže na svetost Kabe. Pa jedna od muđiza Saliha, je tako? Saliha, alihi salatu wasalam, njegova muđiza je bila deva, nalazimo kazivanje u Kur'anu detaljno o tome, pa se često kaže naqatullah, Naqatullah, Allahu adeva. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban tog stvorenja. Međutim, Allah jalla vala ovdje pripisuje sebi tu devu da ukaže na njenu posebnost. Ona je bila muadžiza. Ljudi su trebali da uzmu i breta iz tog kazivanja. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže za dušu Isa da je ruhun minh i da je on riječ od njega, dakle ne dio Allaha subhanahu wa ta'ala kako pogrešno tumače i šire vjerovanje, ne, već dakle Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Isa i dakle on je od njegovih posebnih stvorenja I Allah subhanahu wa ta'ala pripisuje ga sebi na ovakav način da ukaže na tu njegovu posebnost, da ukaže kako treba imati poseban respekt prema prema njemu. A ne, nijukom slučaju ne dao Allah subhanahu wa ta'ala da je Isa sin Merjemin dio Allaha subhanahu wa ta'ala, da se on obožava, da se on smatra Božijim sinom. Na'udhu billahi ta'ala, Allahu jalla wa'ala se utječemo od njega toga što Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, sjetite se kada su meleki rekli o Merijama, doista ti Allah šalje radosnu vijest, riječ od njega, koji će se zvati Isa, sin Merijemin i koji će biti ugledan i na dunjalu koji na ahiretu i od onih koji će biti Allahu bliski. Dakle, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam došao je s objavom, s Kur'an i Kerimom, koji pojašnjava čistoću prethodnih poslanika i vjerovjesnika. Jer po pitanju njih, prethodnih vjerovjesnika i poslanika, iznesene su brojne laži. Slika o njima se izvitoperila. Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam to nije zloupotrijebio. To nije iskoristio u negativnom smislu. Pa da njih poništi, negira, da ukaže na njihovu manjkavost, da ukaže jeste oni su bili takvi i takvi, a ja sam potpuno drugačiji, slijedite samo mene, meni se odazivajte, govorite ružan govor o njima, njih odbacite, nemojte ih poštovati i slično, ja ću vam obezbijediti budućnost. Kako to čine obični prezreni ljudi? Ne, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam nije bio takav. I onaj koji odluči da bude kakav je bio Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, on će činiti hizmet narodu. On će Allahovom dozvolom obezbijediti bolju budućnost narodu i narod će ga slijediti, narod će ga voljeti. Kamo sreće da naši političari znaju na ovakav način da se postupaju pa da o svojim prethodnicima govore dobro, da zataškavaju njihove greške propuste, da im traže opravdanja i na drugoj strani, ako su to doista bile greške, da oni pokušaju te greške da isprave. Tako je postupao Muhammed sallallahu alaihi sallam, pojašnjavao da su prethodni poslanici i vjerovjesnici čisti od svih tih, čisti od svih tih grešaka. On, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, iako je doista bio najodabraniji poslanik i vjerovjesnik, nikada svojima sahabima, a tome je podučio, alhamdulillah, i nas, nikada do ugleda, veličine, posebnog položaja nije dolazio, dakle, govorom o svojim prethodnicima, lošim govorom, već, dakle, znao je, ilhamdulillah, tome je podučio sve nas, znao je da se visina, položaj postižu sa skromnosti sponiznosti. Postižu se sa istinom, slijedjenjem istine. Nikada Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije dozvolio da se u njegovom prisustvu govori loše o prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, niti da se on hvališe, da se on uzdiže, iako je doista bio najodabraniji poslanik, i o tome smo govorili u našim prvim emisijama, bio je najodabraniji poslanik i vjerovjesnik, nije dozvolio, čak on kada bi pojašnjavao neke blagodati koje je Allah dao samo njemu, govorio bi bez hvalisanja. Dakle, te blagodati koje je spominjao, spominjao je da ukaže na blagodati koje mu je Allah dao i da iskaže svoju zahvalnost Allahu na tim blagodatima, a nijukom slučaju nije želio da se hvališe. Pa kaže u hadisu, ja sam bez hvalisanja prvak Ademovih sinova na sudnjem danu kaže ja ću bez hvalisanja držati bajrak hvale hamda na sudnjem danu i svi poslanici od Adema jeli do mene svi će stojati i za mene poslanici ja sam ja ću meni bez hvalisanja otvorit će se prvi kabur ja ću izaći prvi iz kabura i slično jedne prilike kada mu je došao čovjek i obratio mu se riječima o najbolje stvorenje rekao je to je Ibrahim subhanallah kada se njemu Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa wasallam obraćalo riječima o najbolje, najodabranije stvorenje, govorio je to je Ibrahim, to nisam ja. Pogledajmo skromnosti i poniznosti. Zatim, Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wa wasallam rekao ko kaže za mene ili prije svega rekao je nikome nije dozvoljeno da kaže za mene da sam ja bolji od Junusa ibn Mete. Junus je jedan od poslanika vjerovjesnika Allaha Jalla Vala, Zunnun. O njemu se spomnije, jeli, kazivanje u brojnim kuranskim ajetima Zunnun u suri Al-Anbiya i drugim, jeli, kuranskim surama. Yunus ibn Metta. Pa kaže, nikome nije dozvoljeno da kaže za mene da sam ja bolji od Yunusa ibn Mette. Također u drugom citatu kod imama Buharije kaže, ko kaže za mene da sam ja bolji od Yunusa, ta je slagao taj je iznio potvoru, taj je slagao. Zatim, Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da su jedne prilike posvađali se jedan musliman i jedan jevrij. Musliman je rekao, tako mi onoga koji je odabrao Muhammeda sallallahu alihi wasallam nad svim stvorenjima. A jevrij je rekao, tako mi onoga koji je odabrao Musa nad svim stvorenjima. Pa kada je čuo tu zla, zakletvu musliman, podigao je ruku i ošamario jevreja. Nakon toga jevrij je otišao Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wasallam i požalio se na ovog muslimana, pa je tada Allahov poslanik alihi salatu sam nakon što je saslušao jeli, njihovo kazivanje, šta se desilo, rekao je nemojte me smatrati boljim od Musa. Nemojte me smatrati boljim od Musa. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam nije se hvalisao, niti je dozvolio ikome u njegovom prisustvu da ga hvali, da ga izdiže od drugih vjerovjesnika i na takav način i Kur'an nam pojašnjava da ne smijemo praviti razliku između vjerovjesnika, vjerovati u jednog, u drugog ne vjerovati. Jednog uzdizati, drugog omalovažavati. Ne, već dakle trebamo vjerovati u sve vjerovjesnike i trebamo vjerovati da su oni najbolji ljudi. Pa se zato kaže da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam najbolji od najboljih. Najbolji od najboljih. Dakle, ne da se kaže da je on poseban, a drugi su manje važni. Ne, svi su oni važni. Sve, u sve njih vjerujemo i sve priznajemo i ukazujemo na njihovo poslanstvo i vjerovjesništvo i svi su oni najbolja Allahova stvorenja s tim da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam dakle najbolji od najboljih. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam nastojao je usaditi u srca svojih ashaba i srca svih vjer, vjernika koji će doći nakon njih da on, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam nije došao s nečim novim, nije došao da potisne svoju braću prethodne vjerovjesnike i poslanike, da poruši ono što su oni gradili, da on dođe s nečim novim, da on jeli, omalovaži njihov trud i da kaže ono što su oni radili, to nije vrijedno. Hvale, ja sam do, došao s nečim novim, slijete ovo. Ne, već dakle on je došao i podučavao je ashabe i sve nas je podučio da je on došao samo da u upotpuni građevinu s čijom gradnjom su započeli prethodni vjerovjesnici i poslanici, njegova braća. Oni su ugradili tu građevinu i on je došao samo na kraju da upotpuni, da upotpuni tu građevinu, građevinu tevhida, istinskog obožavanja Allaha Jalla jednog i jedinog. Pa kaže u hadisu primjer mene, i prijašnjih poslanika je poput čovjeka koji sagradi lijepu kuću, pa je uljepša, sredi, dotjera, ostane samo na jednom od njenih uglova jedna cigla. Treba ugraditi još tu jednu ciglu. Pa dođu ljudi, obilaze oko te kuće i lijep, e, dive se toj lijepoj kući, toj lijepoj građevni i kada dođu do onog ugla kažu samo da si još ovu ciglu stavio samo da si još ovu ciglu stavio i na takav način upotpunio ovu svoju vele lijepu građevinu. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, ja sam ta cigla. Ja sam ta cigla koju treba staviti na to mjesto pa da ta građevina jeli, bude najljepša, bude najpotpunija. Dakle, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam na ovakav način obhodio se prema vjerovjesnicima, poslanicima koji su bili prije njega, priznavao ih, poštivao, uvažavao, potvrđivao. Ukoliko bi neke laži iz vitoperenosti desile se po pitanju njih, on bi odbacivao te laži, pojašnjavao njihovu čistoću, davao pravu sliku o njima. On se obhodio prema prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima kako se brat obhodi prema svojoj braći. Na najljepši mogući način, s neopisivo velikom ljubavi, neopisivo velikim respektom, poniznosti, uvažavanju, skromnosti i slično.